اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Nega hvalimo zbog svake potpune osobine koje je opisan, koju posjeduje i zbog koje hvalu zaslužuje. Njemu zahvalijemo na svemu što nam od njega dolazi od propisa i sudbine, jer Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna šta je dobro za nas da time budemo iskušani i šta je dobro za nas da se potome vladamo. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi napravi putome nema zablude, koga Allah uzvišeni, pravedni, milostivi u zabludi ostavi, tome nema upućivača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi ve seneme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim nastavljamo sa objašnjavanjem, tumačenjem, spominjanjem ispravnog islamskog vjerovanja bez obzira kako to prepotentno nekome zvučalo, vjerovanje na kome su bili ashabi redvanu Allahi ta'ana anehim, oni s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan zato što su bili na onome na čemu su. Nije Allah sa ashabima zadovoljan zbog njihovih arapskih konja ili zbog njihovih govornih vještina ili zbog nečega drugog po čemu su bili poznati, nego upravo zbog njihovog vjerovanja kojeg su prihvatili, shvatili i po njemu radili žene i ga živjeli do smrti od Muhammeda sallallahu aleyhi ve seneme kao najboljeg učitelja. Pa je ispravno vjerovanje, a vjerovanje i ubjeđenje riječi i dijela, ovdje ciljamo prije svega na ubjeđenje, ispravno vjerovanje je ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio svoju generaciju, najbolju generaciju s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. I ko traži Allahovo zadovoljstvo, na njemu je prije svega uči ispravno vjerovanje. Nastavljamo sa pojašnjavanjem temeljnih stvari od, isla, od islamskog ispravnog vjerovanja, ona glavna pitanja o kojima se spore novotari sa sunetlijama od njihovog nastanka u ovom umetu, u ovom umetu nakon što smo kroz knjigu Tevhida objasnili razilaženje u Luhijetu, ključne mesele u Esmavu Sifatu su ove tri i ono što dolazi nakon njih. To su Allahova uzvišenost svojim bićem, njegovim bićem i uzdignutost iznad Arša, mogućnost viđenja i gledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, osobina da Allah subhanahu wa ta'ala govori i to će biti teme narednih nekoliko predavanja. Ovo je drugo predavanje na temu Allahove uzdignutosti i njegove uzvišenosti, s tim da dodajemo ovdje još jednu osobinu, a to je bliskost ili prisutnost sa stvorenima. Nastavit ćemo dakle spominjati ono što je ostalo od govora o Allahove subhanu ta'ala uzvišenosti, a zatim spomenuti osobinu prisutnosti i bliskosti sa stvorenjima i pojasniti na što se odnosi, da ne bi došao neko i rekao, ako što čujemo, Selefije, da ne kažem onako kako razovu, vjeru da je Allah gore, a Sufije ili drugi vjeruju da je Allah svuda ili da je Allah s nama, pa ko je sad u pravu, ko je u krivu, mi ćemo reći da vjerujemo u sve što nas je osebi naš milostivi savršeni gospodar obavijestio i vjerujemo da je Allah iznad i vjerujemo da je Allah gore i vjerujemo da je Allah uzvišen i vjerujemo da je Allah svima, sa svima i vjerujemo da je Allah s nama i vjerujemo da je Allah prisutan, ali onako kako je spomenuto i kako je došlo, a nekako neko hoće da shvati, pa ćemo ako Bog da to pojasniti, da prvo vjerujemo oboje, drugo da jedno drugo ne istučuje i treće da se jedno odnosi na jednu, jedno razumijevanje na jednu stvar, a drugo na drugu, pa će se ako da, da složi istina u srcu onome koje hoće. Završite smo mi prošli put ajete koji govore o Allahovoj uzvišenosti. Nakon što smo govorili ajete o Allahovom uzdizanju, ostao je govor o Allahovoj subhanahu wa ta'ala prisutnosti ili bliskosti sa stvorenjima i tu ima jedan ajet u kojem se spominje jedno i drugo pa ćemo odatle ako Bog nam nastavi. Nakon što ću dodati ono što nisam prošli put rekao, trebalo je da je jedna od kruč, ključnih stvari oko koje se vrti pojašnjenje islamske akide, upravo događaj sa imamom Malikom i njegovim šehom Rabijom, kad je došao čovjek nakon što mu je rečeno ili što je čuo riječ je Allaha subhanahu wa ta'ala ar-Rahman wa ar-Arshi steva svemilosni se iznad Arša uzdigao pa smo spomenuli prošli kada smo spomenuli na sedam mjesta u Kur'anu istim ovim tekstom u različitim ajetima što govori o bitnosti ove informacije i vjerovanja u nju i da kad dođe isteva plus ala znači uzdići se na izdići se iznad biti iznad nečega popeti pa se u arapskom jeziku i tako dalje. I da to nikako ne znači isto što i steva ila, što može znači usmjeriti se ili usmjeriti vodu ili okrenuti se, namjeriti se. Ili isteva samo po sebi što znači puno više stvari. Pa je došao čovjek i pitao imama, rahimahullah, kejfe steva, kako se uzdigao? Pa imam rekao rečenicu koja je pravilo kod ehli sunetra ođe Spominju se dvije verzije rečenice, jednu, jedni kažu da je preneseno po značenju, pa jedna ispravnija od druge. Drugi kažu da je jedna izreka od imama, odnosno od šeha od imama Malika, Rabije, a druga je od imama Malika i tako dalje. Bilo kako bilo, one su jes, jednake, samo se razilaze koja je bolja i preciznija. Rekao je istiva un ma'nu, el istiva un ma'nu, ili el istiva gajru međhu, kaže uzdizanje je poznato ili uzdizanje nije nepoznato. To je samo značenje riječi uzdizanje u arapskom jeziku, znamo što znači. Kaže, a kejf, kakvoća, ona je nepoznata ili neshatljiva. Zašto? Zato što se govori o Allahove kakvoći. Allaha niko nije vidio. I o tome smo govorili. Da je Allah subhanahu wa ta'ala sva stvorenja stvorio, ispod sebe. I uvijek je uzvišen i uzdignut bio. Da je arš iz mudrosti stvorio i na njega se uzdigao, tako nas obavijestio. Da nas nije obavijestio, to ovo drugo ne bi znali. Da je Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenja zastro. Da Allah ničem usliča nije. Ali jest potpuno svemu, dok su je svako ostvorenje manjkavo u svemu. Nema ni jednu potpuno osobinu, ni jednu stvar. Može biti bolje u odnosu na druge ili u odnosu na goreg, ali nije potpuno ni, po ni, jedno, ni, jedno, ni u jednom aspektu. Stoga, kad me pitaš o Allahu, nešto što zna samo Allah, ne zna niko, ja ću ti reći, to je nemoguće znam. Pitaš kako se Allah uzdigao? A ko je to vidio Allaha da se uzdiže, pa da nam objasni kako se Allah uzdigao? Niko. Znači kakvo će je nepoznat, kakvo će je nesvatljivo, nedokućivo. Jer se radi o Allahovom uzdizanju, ne o nekom drugom nečega što mi znamo pa da kažemo kako se to radi. Ovako ili onako. Vod imanu bihi vađib. Vjerovanje u to je obaveza. Što? Allah obavijesti u Kur'an. A u se složilo da onaj ko ne vjeruje u slovo, a kamo li znači ne nečega što zna, zašto zna da je došlo u Kur'an, da je nevjernik. Tako da je obaveza vjerovati. U sve što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Vod su'alu anhu bid'a. Pitanje o tome na taj način je novotarje da ti pitaš nešto što ti ne može niko odgovoriti sam Allah subhanahu wa ta'ala. I kaže, ja te ne smatram osim novotara. I otjerao ga. Udali se s drsa, udali se s halki. Zbog tog pitanja, dođe čovjek danas i kaže meni, šta ima veze sa mnom, kakve veze ima sa mnom, šta ja od toga imam ili nemam, ako ja vjerujem kao Selefije ili kao šarije. Kakve to, kaže, ima ikakve veze sa mojim imanom ili kakvog tog utica ima na moj iman? Ja ću da to nemam postoji. Ja sam obični musliman. To se vi gore, kaže, raspravljajte. Ko for mi gore, on do. I on je pametni, on će se izvući. On će samo da klena i posti. A mi ćemo da se svađamo oko stvari koje su, eto, ispadaše nebitne jer na njegov ima nikako ne utiču. Pitaš me, kakve veze ima s tvojim vjerovanjem to što ti nećeš Allahu da povjeriš? Odgovori sam sebi. Vjeruješ i hoćeš da ne moraš u neke stvari da povjeriš. I da i da ne kažeš da rahat možeš ispravno da vjeruješ. I da to nema veze s tvojim vjerovanjem. Ima li tu kakve logike? Jer vjere je svakako ne. Onaj kome je stalo do njegove vjere, tražit će. Ovo su stvari, mi se nismo razišli oko toga da li je imam gazali ili neko rekao nešto ili nije rekao. Mi se razlazimo oko toga, oko onoga što je Allah u Kur'anu rekao. Čibrilu govorio i naredio mu da siđe za sedam nebesa Muhammedu s.a.v. da mu donese. U knjizi koju nam je ostavio, Na sedem mjesta u Kur'anu. Samo direktno, plus indirektno ima još mjesta. I značajna jajeta. I ti mene pitaš šta ja imam s tim? Ono ko hoće ili neće vjerovat svejedno je. Da, svejedno je. Hoćeš li ili nećeš vjerovat, izbora imaš. A opravdanja nemaš. Ali znaje da ako si ubijeđen u istinitost nečega u Kur'anu, i dovedeš se u situaciju da hoćeš li nećeš vjerovati, To ne znači hoćeš li nećeš u to vjerovati, nego hoćeš li ili nećeš u Islam, u Allaha vjerovati. Onaj ko ima šubu na jasnoću, on je opravdan. Opravdan zato što radi dijelo koje je dijelo nevjerstva. Ali opravdane, tek vire se zbog toga. Ali onaj ko nema nejasnoće, ali iz nekakvog razloga pokušava da se izvuče, A neće tebi Allah sud na osnovu toga šta ja znam o tebi, nego na osnovu toga šta on zna o tebi o tvom ubjeđenju. A ti si ubjeđen i pročitao si i shvatio si šta ti se govori. I ovo su bitne stvari. Čitat Kur'an, a ne vjerovat u Kur'an, ili ne do Allah dove u situaciju da misliš da te Kur'an u zavlud odvodi. Jer ako ga bukvalno shvatiš, izaćeš iz vjere, kao što neki kažu, da utubilno. To nema veze sa ni vjerom ispravnom, ni pameti zdravom. I zato je bitno da se shvate ove stvari, da je ulema bila na tome i da su muslimani bili na tome od Adema do pojave prvi sekti u islamu, džemija pa ne Svi umeti i prve generacije muslimana su bili na tome i svi ashabi su bili na tome da je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen i uzdignut. Na tri načina, ne samo jedan ili dva. Uzvišen svojim osobinama. Potpuno u odnosu na sve nepotpune. U svakom smislu. Uzvišen svojom moći i kontrolom. Potčinio sve sobom. Sebi. Vlada, upravlja, kontrolše, ništa mu ne izmiče. Ni njegovom znanju, ni njegovom vidu, ni njegovom sluhu, ni njegovom upravljanju. I uzvišen i uzdignu svoji bićem Fizički je iznad svega gore. Kao što kaže on u Kur'anu, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ On je nesavladivi, pobjednik, upravitelj, to znači na jeđi kaher, fauka ibadi, iznad svojih stvorenja. Ilaihi jes'adul kerimu tajjibu, njemu se dižu lijepe riječi. Nezzara al-Qur'an, I enzel Kur'an an abdihi. Spušta Kur'an svom robu. I tako dalje, i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala je gore. Fizički, bićen, potpun i odozgo kontroliše sve do zadnjeg, najsitnijeg mogućeg detalja koje ljudi nisu još ni otkrili, možda neće nikad ni otkriti. A on zna nekoliko se sve mogu njegova stvorenja uprostiti sve kontroliše i ništa mu ne izmiče. I to nije nemoguće za njega. Da bude najgorni i najbliži. Fizički najgorni svim svojim drugim osobinama sa svim. Jer je on to subhanahu spojio u ajetu. Pa kaže, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على arsh On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju, nebesa i zemlju u šest dana. Zatim se uzdigao iznad Arša, iznad svog prijestolja. Koji je stvorio iz mudrosti, ne iz potrebe, o tome smo govorili. Pa dalje kaže za sebe. Ja Ja'lamu ma yuriju fil ardi wa ma yakhruju minha. Zna sve šta ulazi u zemlju i šta izlazi iz nje od kapi kiše, rose, topljena snijega, hajvana koji uđu, ono što se posije, ono što se zakopa, sakrije, ukopa od mrtvih. I sve što ikad zemlja prekrije, upije, Allah zna svaki detalj onog momenta kad ulazi i gleda u njega i čuje zvuk koji se pri tome stvara. Uma jahruđu minha i zna sve što izlazi iz zemlje, od pare, bila, hajvana ili bilo čega što se izvadi iz kopa. Na drugom mjestu kaže ma teskutu min varakatin illa ja'namuha. Lik ne list ne otpadne. Bilo koji list, bilo gdje. List svijeta u tvojoj sobi u stanu ili list negdje u šumi na planini. Nijedan ne opadne, a da on za njega ne zna. I da nije dopustio da opadne. Da mu nije isteko eđa. Da nije vaka da opadne, suđenom tada padne. وَمَا يَنْزِنُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا I zna sve što silazi s neba. I zna sve što se uzdiže ka nebu. Od dobrih dijela, od meleka, od onih dešavanja koje Allah daje da nam s neba padaju i da se ka nebu dižu počinje rečenicu sa zna ovu priču. Nakon što je obavijestio o stvaranju i stvorenjima, govori o sebi i kaže zna šta ulazi i izlazi iz zemlje i šta silazi i diže se ka nebu. Zatim kaže وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ I on je s vama gdje god bili. Mi ne bježimo od ovog ajeta. Mi se njemu koji svakom drugom ajetu radujemo. Mi u njega bez sumnje vjerujemo. Mi se njime ponosimo. Allah je s nama gdje god bili. Ali kako? Pojasni. Jer je on pojasnio ajetu. I u drugim ajetima. I poslanik sa sam razumio. I ashave podučio. I ashave razumijeli. I prenijeli drugima. Dok neko nije pogrešno shvatio, pa ono svoje, ili potvrdio, pa osuđeno do leme, ili pobjegao od onoga što, ili pokušao pobjeći do tog pogrešnog shvatanja, pa negira i ono ispravno usto. I jedni i drugi, i oni koji potvrđuju pretjerano neke stvari koje nisu na ajetom, i oni koji bježe od tih stvari pa su negirali one stvari koje se na ajetom, I jedni i druge su shvatili istu stvar pogrešno. Pa jedan nju vjeruje, bukvalno, pretjerano, kao na primjer to da je Allah sa svakim fizički ili u svemu ne u bila, u nama se složa s to nevjernici, oni koji smatraju da Allah u svemu i da je sve Allah. I drugi koji su htjeli da pobjegnu od toga pa su negirali skroz. Kao Koje mnoge druge stvari. Mi kažemo, ono što je Allah rekao. On je s vama gdje god bili. Šta dalje Allah kaže? Nastavlja, nije kraj ajeta. A naučili smo da je odpravila tefsira tumačenja Kur'ana. Da oni za, za, za, završeci ajeta, u arapskom jeziku se kaže repovi, završeci ajeta tumače ajet. Najčešće. Kaže, znam šta ulazi i izlazi iz zemlje, šta silazi ili penje se nebu. S vama je gdje god biri, vallahu bima ta'manu na basir. Allah vidi sve što radite. Pa se ovdje tumači ajet, Allah je s nama svojim vidom, to je htio reći. I Allah je s nama svojim znanjem jer je prije toga rekao da zna sve. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zna, prije nego uradimo šta ćemo uraditi. I kad radimo zna šta radimo. Istovremeno gleda u sve nas i vidimo. I na taj način je s nama, jer pobjeći i zakriti se ne možemo. Gdje god sve zavučeš, Allah je s tobom. Nisi njegovdje ga pobjegao. To je čin ajet, jer se Allaha bojiš. A ne da misliš na utopila da je Allah u tebi, ili kraj tebe, ili ispod tebe, ili iznad tebe, kao što su neki nevjernici pomislili i shvatili. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min thalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Kaže ne dostavaju se trojica a da Allah nije četvrti. Niti petorica a da Allah nije šesti. Ni više od toga ni manje. Dvojica, sedmorica, Kad god ima jedna grupa sastane se pa nešto dogovaraju, ko bi vas sakrili se od drugih pa šuruju, nisu sami. Što? Kaže dalje, illa huwa ma'hum ejne makanu, a da on nije s njima gdje god bio. Ima Allah. Od svakog se sakrit možeš. Sam ili s nekim. Ali od Allaha ne može niko. Niski. Nigdje. Zatim kaže, thumma yunabbi'uhum bima aminu jevma qiyamah Zatim će ih obavijestiti o onome što su radili na sudnjem, na sudnjem danu. I to je i za znanje. To je poenta spog čega je on s njima. To što si se sakrio pa nešto dogovara, znaj da nisi sam. Bićeš obavijesten o onome što si govorio, što si planirao, što si na, na osnovu toga uradio. Ako je dobro, bit ćeš nagrađen. Ako je loše, pazi se. Ali da ne bi rekli, tra, vadimo se na indirektne stvari, nastavljamo dalje ajte ajetima direktnije. Inna Allah bi kundi še in anim, završava se ajet, Allah sve zna. Allah sve zna. Tamo je počeo sa znanjem, ovdje završava sa znanjem. Jer je ovdje cilj da je Allah s nama svojim znanjem, a ne svojim bićem. Daleko je Allah od toga da bude pomješan sa stvorenjima ili da bude u stvorenjima ili da bude naspram stvorenja ili da dozvoli sve da stvorenja budu iznad njega, onda nije uzvišen. A mi znamo da mi kad skladnemo na seđdu, kad smo najbliži našim gospodaru, da mi k njemu kažemo Subhane Rabbi al-A'la, savršen potpuno svake mahane i manjkavosti daleko, naš svevišnji gospodar. Znamo ajetul kursi da Allah završa ajetul kursi sa riječima vahuban ali al-azim. On je uzvišen. Kod Arapa zna se što znači uzvišen. Ne može biti uzvišen i ponižen, da nisi uzvišen. Čim si ponižen? Ili spušten? Ili neko je naspram tebe? Nisi uzvišen. I mnogi drugi dokaze o kojima smo govorili i punih je i Kur'an i sunnete. Ova dva eta govore o opštoj takozvanoj prisutnosti ili bliskosti, a o bliskosti malo kasnije direktnije terminač znači Allaha sa stvorenima. Pa muslimani od Adema i ona spašena skupina do sudnjeg dana vjeruju da je Allah svojim bićem iznad svega i toga čini uzvišenim u potpunosti. I da je svim svojim osobinama stvarno, u stvarnosti sa svim. Jer prisutnost ili ma'ijet, sve prisutnost. Sa, u arapskom jeziku ne znači, kao što su neki htjeli da kažu, da to znači pomiješanost ili doticanje, fizičku prisutnost. Jer Arapi često koriste izraz vladar pošalje vojsku i kaže idite ja sam s vama kažu, putovali smo noćima i gdje god smo bili mjesec je bio s nama. Jel bio njima u džepu? Jel bio u njima? Jel bio uz njih? Ili mjesec na svom mjestu? A stvarno s njima bio gdje god dođe. I vo, vo, vođa, vojskovođa kad dođe, pa se popnije na neku uzvišenost, pa durbin, pa komanduje bitkom, kaže da je s njima. I bio je s njima. I kaže se da je on osvojio a fizički oni su bili na terenu, on je bio prilično izmaknut. Što nije sramota, tako i treba. Ali je bio s njima, jer ih je on usmjeravao i tako dalje. I kod Arapa se kaže da je s njima. Isti termin je korišten kao ovaj termin u ajetima. tako da nema smetnje da vjerujemo da je neko s nama, stvarno, to nije tumačenje, to nije prepravljanje, to nije skrivljivanje, stvarno je s nama. Ali stvarno ne znači fizički, uvijek. Može i ne mora znati. Pa je Allah ima osobinu da je prisutan sa svim stvorenjima, svojim znanjem, svojom kontrolom, upravljanjem, nadzorom, istovremeno u sve gledanjem, istovremeno svega slušanjem. Mi svi znamo šta god da kažemo da je Allah rečao, ne sumnjamo u to. A da li se zamislio da, da je mnoštvo ljudi u tom istom momentu nešto reklo? I Allah je sve čuo. I znamo da nas Allah vidi i gleda kad nešto radimo. I znamo da Allah zna šta mislimo. Isto vremeno zna šta drugi misli. I gleda i vidi šta drugi radi. I ta prisutnost je posljedica njegovog gospodarstva ili znak njegovog gospodarstva i ko vjeruje da Allah njim gospodar i vjeruje da Allah sve vidi, kontroliše, upravlja i tako dalje. I to nije neka čast za nas, nego je to nama opomena i stvar koja nam povećava objeđenje, ima posebna prisutnost koja je čast onome ko se spomene ili koga Allah spomene i kaže da je s njim, ili onima koji su opisano osobinama za koje Allah kaže da je s takvima. Pa nekad Allah kaže za neke osobine koje ima Allah je s njima, a nekad kaže za neke ličnosti da je s njima. I to je najveći vid i najbolja stvar. I to ne znači samo gleda, vidi, kontroliše, nadzire. To nužno znači podržava, pomaže, čuva. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže kaže Musa alaihi salam pa ćemo onda ovaj ajed što slijedi. La te hafa, ne bojte se. Inneni ma'akuma, ja sam zaista s vama. Kako? esma'u wa ara. Čujem i vidim. Čidi faraonu, najvećem silniku i ne boj se, neće ti ništa i nije mu ništa. Što? Jer Allah rekao, ja sam s vama dvojicom. Ja sve vidim, ja sve čuvam, ali vas posebno sad je rašanje. Kako? Esma'u wa ara. Čujem i vidim. Šta god da se desi, Allah će se upreći. Možda je faraon imao puno namjera, možda je neko od onih, ondje, savjetnika, svašta nešto htio da predloži, a mi im Allah dao da predloži, ni da pokuša, ni da proba. Kad je bila ona rasprava prva, kad ih je tek poslao. A i kad je faraon se naumio i sakupio svu svoju vojsku na jednu malu skupinu, opet ga je Allah ponizio i porazio i usmrtio. Što da to što je on s onima kojima je rekao da je s njima? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući poslanika sallallahu alaihi wa sallam i njegovog druga, kojeg Allah u Kur'anu naziva drugom Ebu Bekra radijallahu anhu. Nakar bilo krivo onima koji ne vjeruju to i ne vole to da se čuje. Kaže, kad su bili u pećini, idhuma fil pari, idhja kulu li sahibihi, kad je rekao svom sahibu, svom jaranu, svom drugu, la tahzan inna Allahe ma'ana, ne tugur, Allah je zaista s nama. I tad se desilo čudo veliko. Ne izmišljeni golub i pauk, jer to nije bilo na pećini, nego čudo veliko da ljudi dođu do pećine i da zaviruju u pećinu i da ih ovi iz pećine, sallallahu alaihi sallam, poslanik i Ebu Bekr radijallahu anhu vide. I da Ebu Bekr kaže, ako puste, spuste pogled, vidjet će nas. Ako pogledaju dole prema, svoji nog, prema svojim nogama, vidjet će i nas. Pa poslanik se sam kaže, ne tuguj. Allah je zaista s nama. Kaže mu, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Inače da su vidjeli goluba, i da su vidjeli ovo pa se vratili ko što se je u tim nevjerodostojnim predajama, ne bi bilo ovo čudo. I ne bi bilo straha. Već su odbijeni davno ranije. Nego su došli, gledali i tražili i prišli, ali nisu pogledali u smjeru gdje su, gdje im je zabranjeno da vide što, jer je Allah sačuvao. Pa je to posebna prisutnost. Kad nekome posebno kaže, kao što je rekao poslanik u svemu da s njima, ili Musa i Harun da je s njima i tako dalje. A onda posle ide ovaj posle ide sa osobinama kao što slijedi ni ajeta koji je šeheh ovdje naveo Inna Allaha ma'al ladina taqav wal ladina hum muhsinun Zaista je Allah sa bogobojaznima Zaista je Allah sa dobročiniteljima I to je radostna vijest onima koji su opisani ovim osobinama Što budeš bogobojazniji to ćeš više da osjetiš prisutnost Allaha subhanahu wa ta'ala s tobom, ne fizičku. Vidjet ćeš pomoć, vidjet ćeš bereket, vidjet ćeš čuvanje. Što više dobro budeš činio drugima, to će ti Allah dobra vraćati, Allah ti duža neće ostati na ovom na ovom svijetu. E osjetit ćeš da si blizak Allahu. Također, vasbiru, osaburite, izdržite sve one tri vrste sabora osabori na činjenju farzova i obaveza, osabori na ostavljanju harama, ostavi, osabori na udarcima sudbine. Inna Allah ma'a sabirin, zaista je Allah sa strpljenim. A što je Isusan se više trudio sve tri ove stvari, to je Allah njemu bliži i toga je Allah sebi približio i on osjeti koristi od toga. Također u ajetu kojeg je šeho ovdje spomenuo, kao posljednjeg, kaže se kem min fi'atin qaliratin ghalabat fi'atan kathiratan bi idni Allah wallahu ma'a sabirin koliko je male skupina pobjedila velike skupine uz Allahov dozvolu jer Allah je se strpljivim Allah je se izdržljivim pa kad Allah hoće pomogne slabijeg protiv jačeg pa jači poražen bude nasuprot svojoj logici i tehnici jer je Allah subhanahu wa ta'ala bio s drugom stranom, a protiv Allaha niko ne može. Pa je ovo posticaj na sabor. Međutim, mi moramo nastaviti ako Bog da dalje, jer smo tek završili sa ajetima na ovu temu, pa ćemo prijeći na nešto od hadisa, jer na Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišenost i na Allahu bliskost, ali uzvišenost posebno rekli smo prošli put upućuje Kur'an, upućuje sunet, upućuje izma, koncenzus, upućuje razum i upućuje fitra. Pa spomenuo sam prošli put drugi hadis koji je poslanik se spomenuo u ruki, zatim se spominje u hadisu koji je od vas sahiha, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Ela ta'menuni wa ana minu man fis sama, zar mi ne vjerujete, a ja sam povjerenik onoga koji je na nebesima. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio za Allaha da je na nebesima nebo je sve što nas uzdiže. Kad se kaže fis sema u arabskom jeziku znači ale sema, odnosno na nebo. Dakle, na svemu najgornije. Pa je time rekao da je Allah na nebu i time je rekao da je Allah iznad svega što je gore. Jer sema je sve ono što je iznad nas, koliko god stvari je bilo. Allah je fis sema na tome, iznad toga. ove pokrete koje je nekad predavač učini pokazujući dozvoljeno je činiti u situacijama kad se podučava i pokazuje. Ne da bi se pokazalo pravom smislu i to je nemoguće, to je poređenje Allaha. I to je nemoguće prikazati. Nego da bi se ukazalo i dokazalo ono što se označenja hoće potvrditi. I zato je poslanik sallallahu anehi ve sallam u vjerovostnom hadisu kad je govorio da će Allah uzeti i smotati nebesa i zemlju u desnu ruku i da će ih protresti, protresao se i rukom, pokazao do te mjera se mimber ispod njega tresao. Ne znači to da će Allah baš onako kao što je Muhammed a.s. nego da dokaže da je to to. I kad je proučio ajete da je Allah se mi ambesira, da Allah sve čuje, sve vidi, pokazao je ovako, na uši i na oko. Da je to to. Da nije nešto drugo da se može protumačiti, nego se misli na sluh i vid. Pa je dozvoljeno pokazati, a to nije ujedno i prikazivanje, nego samo potvrđivanje. U hadijskoj bilježi ima muslim u svom sahihu koji je dostojan i koji se nije desio u Mekinu nego u Jer robinja, kao što neki lažu, nije bila među kipove, nego bila na Uhudu i u Medini. jer su ljudi izmislili čitavu priču za ovaj hadis koji nema veze s hadisom, da su ga pročitali od početka do kraja vidjeli bi da ta priča ne, ne može proći. Jer hadis čitav, a ne samo ovaj isječak, govori protiv toga što su oni montirali. U hadisu gdje je Ashab udario svoju robinu, pa se pokajao i otišao poslaniku sa svem da kaže šta da radi, pa mu je poslanik sallallahu sallam htio da predloži da je oslobodi, ali je prvo provjerio da li je vjernica, gdje se takve oslobađaju. Pa je tražio da dođe. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sallame vođa svih vjernika, najbolji od svih Allahovih robova, najbolji od svih poslanika, najbolji koji je hodio zemljom, najučeniji, onaj koji je Allah najbolje poznavao, onaj koji je poslanicu najbolje dostavio, onaj koji je umet najbolje podučio. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sallame pita po šarijama, maturidama i ostalima kufr pitanje. Ja uzupno. Pita je, ejn Allah, gdje je Allah? I ona kaže, fi sema, na nebo. Kaže, men ene, ko sam ja? Šta o meni zna, vjeriš? Kaže, ente Rasulullah, sallallahu alaihi ti si Allahu poslanik. Kaže, a'tiqa, fa innaha mu'mina. Oslobodi je, jer ona je zaista vjernica. Vjeruje ispravno, u temere, vjeruje u Boga, vjeruje u poslanika, što znači da ostalo, ostalo svakako primjeni. Pa je oslobodi. I to je jedan od dokaza za Allahu subhanzala uzvišenost i uzdignutost svojim bićem. Također, kad je upitan Allahova prisutnost, kaže poslanik sallallahu anehi ve seneme, afdalul l'imane en ta'neme enna Allahe ma'ake hajthu ma kunt. Najbolji iman je da vjeruješ da je Allah s tobom gdje god budeš. Hajfe može značiti kad god budeš. Znači u svakoj situaciji i na svakom mjestu da si svjestan da je Allah s tobom. Da te Allah mota. I to je epsan koji je spomenut u poznatom hadisu Džibrila. Da obožavaš Allah kao da ga vidiš, jer ako ti ne ga vidiš, ne vidiš, on tebe vidi. I instan što je svjestni Allahovog nadzora, to je bolji vjednik, to je pokorni, to se više ostavlja harama u momentu kad svjestan, a kad te šetan zavede pa zaboraviš, onda je pogriješiš. Onda kad se svjestan da te Allah gleda, ti se stidiš, ti paziš kako radiš. I to je pojenta vjerovanja u Allahovu bliskost i prisutnost. U Allahov nadzor. U Allahov upletanje. Da možda kreneš i sve sebe uzmeš i opet nećeš postići kola se Allah upleta. Ako nije suđeno. Zato su jednog pitali kako znaš da ima Bog Pa kaže, znam jednostavno, šta god ja isplaniram, dođe neko pobrče i da mi bolje nego što sam isplanirao. Allah se upliče i u srca, pa od vjernika napravi nevjernika, kad zasluži ovaj prvi i često nevjernika uputi i od njega napravi vjernika. I u namjere i u planove, pa nekom ne da ono što je htio, zato što to nije dobro za njega, makar ovaj tugovao, a nekome spriječi to pa zamijeni boli, ili nekome da da završi što je htio, ili da damo da završi bolje nego ih planirao. Pa je najbolji iman da si svjestan da je Allah s tobom gdje god i kad god budeš. I to je što se tiče ovih dokaza, inša Allah, dovoljno. Nakon toga šehehul islam, rahimahullah, kad je završio ajete i hadise, ponovno se vratio na ovu temu, pa da mi ne bi ponovno držali desno, dovoljili smo se da ćemo spomenuti sve na jednom mjestu, iako Bog da završite, evo makar malo duže i potrajalo, a još nije dugo, kaže وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ Ovo je govor šehehu Islami ibn Taymiye, rahimahullah. Spada u ono što smo spomenuli od, od vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله قال الشيخ رحمه الله وvjerovanje والله سبحانه وتعالى سبدا ta'ala spada يا ono što je Allah objavio u svojoj knjizi i poslanik u Mordevatir predajama. I na čemu se složili umet, složili umet, selef ovog umeta. Oni su u jedno vrijeme bili umet, nije bilo drugi. Od toga da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad svojih nebesa, iznad svoga arša, uzdignut, uzvišen nad svojim stvorenjima i da je on subhanahu s njima gdje god budu zna šta rade. Kao što je, kaže, on spojio u jednom ajetu, u svom govoru. Pa citira ajet kojeg smo prvo potomačili. On je stvoren bez zemlju šest dana, tim se uzdikao iz arša, zna šta ulazi u zemlju, šta izlazi iz zemlje, šta se penje nebu, šta silazi iz neba. S vama je gdje god bili, vidi šta radite. I ovo je veoma bitno da znamo. Jer dođu ljudi kažu, moraš se upredijeliti. Jel vjeruješ da je gore? Jer vjeruješ da je svuda. Ne može, kaže, jedno drugo isključi. Prvo, ako kod mene i kod tebe ta stvar se isključuje ili jednu drugu isključuje ili ne spojiva je, sve moguće, ništa nije nemoguće, njemu je sve lako. Nemoj bolan sebe i Boga poredi. Ja ne mogu biti ovdje i tamo istovremeno. Ali ti sve moguće go ograničavaš i kažeš to je nemoguće. To je prva stvar. Da ti logikom odgovori, ne se logiku potrebi. A sad ćemo ti šarijetom odgovoriti. Kako možeš reći da je nemoguće? Allah spomenuo. Da je spomenuo u prvom ajetu u Kur'anu jedno, a u zadnjem ajetu u Kur'anu drugo, rekli bismo opet čim je od Boga, nije kontradiktorno. Allah kad obavijesti, on istinu kaže. Pa nije bitno kada. A pogotovo, kad u jednoj rečenici, dužoj, jednom ajetu, Allah spomene jedno i drugo, i da je iznad arša, i da je stan. To je dokaz da nije nemoguće. I da jedno drugo ne isključuje, već podrazumije i potvrđuje, ali ako se ispravno razumije. I još mnoge druge odgovore i mučenjaci spominju, nećemo, dosta je ovo ako Bog da. Međutim, šeh kaže, وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَرِتٌ بِالْخَلْقِ فَإِنَّ هَذَا لَا تُجِبُهُ اللُّغَ وَهُوَ خِرَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَخِرَافُ مَا فَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقِ Ali ne znači, kaže šeh, dio ajeta وَهُوَ مَعَكُمْ on je s vama, da je on pomiječan sa stvorenjima. Pa spominje odgovore i dokaze zašto ne znači. Jer to, kaže, arapski jezik ne obavezuje. Što ne obavezuje? Neki su rekli, kaže, arapski jezik ne obavezuje. Znači, s nama je, to je to. Ili u nama ne udobila, ili uz nas. Pa smo im odgovorili, malo prije sam spominjao kako vojskovođa i drugi budu s nekim, a ne budu nužno fizički. I da to u arapskom jeziku je normalno. I nikomu nije rekao da se pogrešno izrazio, nego tako je. Bio si s njima. Makar ih motrije iz daline i upravlja. Pa kaže, ne tjera na sarapski jezik da sad kažemo moramo, mi smo to protevili, pogrešno tumačili, nego su u sladu s jezikom. Ako kažemo da se može biti osobinama s nekim i da je to stvarnost, bivstvovane s nekim, mi nismo pogriješili, nismo prekrišli arapski jezik. Druga stvar, To vaše je, kaže, suprotno onome na čemu se složio Selef. Jer nećeš naći ashaba da je vjerovao da je Allah sa stvorenjima, u stvorenjima, pomiješan, da je Allah ne udubila stvorenja, kao što neki vjeruju da je Allah oni i oni su Allah i Allah je onima i tako dalje ne udubila. I treća stvar, kaže, to je suprotno onome što je Allah usadio u fitri stvorenja. Pa svi traže i mole Boga. Niko u sebi ne traži. Ili negdje lijevo, desno, ili dole. Pa sam govorio prošli put da i oni koji ga dove, mole i dozivaju, i oni koji ga ne odobila psuju, jedni i drugi ga ne gledaju. E to je fitra. I oni koji se ljute i govore šta sam ja ne odobila, Bogu zgrešio, ne znam ja, druge stvari, i, i oni traži. I kad će već Božja pomoć, bilo od vjernika ili od nevjernika koji se u nuždi obraćaju, opet traže. To je ona nužda kojem je zbunjen poznati šarijski veliki učenjak kad mu je spomenuto da mi obavijesti o toj nuždi koju osjećamo svi. Nuždost koja nas tjera kad kažemo ili zamislimo Allah, nekako sve teži ka gore. Sve se usmjerava ka gore. Uvijek kad spominjemo Allah naredio, Allah zabranio, Allah misli u duše gore. Srce tjera gore. Pa i fitra dokaz za to, i izma serefa je dokaz za to, i Kur'an je dokaz za to, i sunnet je dokaz za to, i razum je dokaz za to, jer uzvišen može biti, Allah može biti ili iznad, ili naspram, ili ispod stvorenja, ali pošto je uzvišen, mora biti iznad. Inače nije uzvišen. Zatim še spominje primjer. Kaže, belel kameru ajetu min ajati Allahi min ezgari mehlukatihi. Kaže, imate primjer mjeseca. To je jedan od Allahovi dokaza, od Allahovi znakova. I to je, kaže, jedno od najmanjih Allahovi stvorenja. Kakvih Allahovi stvorenja ima mjesece ništa. Jedna tačka na nebu. Bez obzira na svoju njegovu trenutnu veličinu, u odnosu na druga stvorenja, mali. Hoće reći, kad može jedno malo stvorenje mjesec, što ne bi mogao onaj koji je sve moguće? Šta? Kaže, وَهُوَ مَوْدُعًا فِي السَّمَا Ima svoje mjesto na nebu. وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ A on je, kaže, istovremeno, pored svog mjesta na nebu, i sa putnikom, i sa onim koji ne putuje, gdje god budu. Pa ti ostaneš kod kuće i gledaš mjesec, svo vrijeme je tu, iznad tebe. Onaj proputuje jednu ili više zemalja, tokom zimske noći autom odavde možeš proći Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, daleko možeš doći. gdje god si ti mjesec tako. I Arapi kažu, putovalo, mi smo, a mjesečna, mjesec bio sna, s nama. Kad hoćete kada je bila mjesečna, da se pohvali, kada je mjesec nas pratio. Mjesec bio s nama. Sjedna val kameru mana. Ti govoriš da je to nemoguće, a imaš u svom životu primjer kojeg vidiš. Da nešto može biti gore na svom mjestu, istovremeno svojim sjajom i ostalim stvarima i s tobom kad si kući i s onim kad putiš. Pa kad može mjesec, jedno slabašno Allahovo stvorenje, kako bolan možeš pomisliti da ne može sve moguće? Kaže, a on je subhanahu iznad svog arša, rakibu na lahalkihi, motri na svoja stvorenja, muhejminu na nehim, potpuno ih kontrolše, mutale'u na nehim, gleda, zna sve što je oko njih, motri, nadzire, ila gajri dharike min ma'ani rububijetihi i ostale, kaže, osobine koje su vezane za njegovo gospodarstvo. Zatim, šeh spomine jedno pravilo, da se ne bi pogrešno razumijelo. Jer većina komentara Selefa na ove ajete bila je on je svojim znanjem, on je svojim znanjem. Neki kažu svojim vidom, neki kažu svojim sluhom. Zato što je poznato da Selefka tumači Kur'an, o tome smo više puta govorili, ne daje definiciju nego dati primjer da shvatiš na što se odnosi. Pa nisu htjeli nabrani svojom kontrolom, vidom, sluhom, moći i ostale osobine, niti je htio da kažem svojim osobinama, to je već bila definicija koja obuhvata sve, nego na primjer spomene znanje, ili pogotovo koji znanje spomenu tu ajetu, ili vidom, ili sluhom, pa da ne bi neko mislio da mi to tevilimo, tumačimo. Allah rekao s nama, mi kažemo znanjem. Ono mi mijenjamo, kao što oni mijenjaju neke stvari šeheh kaže, sav ovaj govor kojeg, smo spomen, kojeg je Allah spomenuo, a tiče se toga da je on iznad svoga arša i da je on s nama, to je hakun ala haqiqatihi, la juhtađu ila tahrif. To je, kaže, činjenica, to je istina. Ne treba to da se prepravlja. Mi to ne tumačimo, mi to ne tekmi, mi to ne prepravljamo. Bi uvjerovali da je baš tako, bukvalno. Ali bukvalno ne znači fizički. U svakom smislu tamo gdje je fizički, fizički, gdje nije, nije. Kaže, walakin yusanu ani dhununi il kadive mithru an yudhanna anna zahira qavlihi fi sema, anna sema etu zilluhu al tuqillu. Nego kaže, treba zaštititi samo to vjerovanje od pogrešnih stvari koje mogu ljudi sebi umisliti, kao na primjer da pomisle da značenje reči fi sema na nebu znači u nebu tako što kaže ga nebo obuhvata ili ga natkriva. To treba popraviti, to treba napomenuti. Ne odnosi se na to. Nije to. Allah je uzvišen od toga i čisto od toga da ga nešto obuhvati, jer on veći od svega. Da ga nešto natkrije, jer on iznad svega. Pa kaže, kad spomenemo, vjerujemo da on s nama, ali ne vjerujemo to što ste vi shvatili ili što možete shvatiti. Pa onda negirate ili potvrđujete ono što ne smijete, u što ne smijete da vjerujete. Kaže vahada batilun bi iđma'i ehlil imbi wal iman. To je, kaže, batil, to je neistina. Po koncenzusu svih učenjaka i vjernika. Dok se nisu pojavili ljudi koji su pomislili i povjerovali da je Allah u nečemu ili u svemu, ili da je sve Allah, ili kaže sve ko je jedan sam, ništa nije. Kad te udari auto, nije te udarilo auto, jer niti ni auto ne postoji. kaže. I tako dalje, kaže to je neistina, neispravno po koncensusu svih učenjaka i svih vjernika koji prije pojave ove ideje. A i nakon pojave jer su se istih složili da su ovi nevjernici koji vjeruju tako. Fa inna Allahe kad vasi'a kursidjuhu samavati vajrat. Kaže Allahov kursid je veći i obuhvata nebesu, nebesa i zemlju. Veći od nebesa i zemlje. A kursi je jedno manje stvorenje, raš puno veći od njega. Pa kako možeš pomisliti da Allaha nešto obuhvatilo, natkrilo? Vahuva. I on je, kaže, jumsiku se mamat vel ardan tezura. Ovdje koristi riječ iz ajeta izvađene. On je taj, kaže, koji drži nebesa i zemlje da ne padnu. Pošto Allah u Kur'anu kaže. U jumsiku se ma en teka al ardi. Drži nebo da ne padne na zemlju. Illa bi idni, osim s njegovom dozvolom. Kad budu padale nebeske ploče pred sudnji dan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ بِأَمْرِ I to je dio ajeta, kaže i od njegovih znakova je dokaza je da nebesa i zemlja obstaju njegovom odredbom. Pa kako možeš pomisliti da onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, koji ih održava, koji ih čuva, koji će ih raspast, uništi, dati da se raspadnu, da unište uništeni budu, da se sve raspadne, a do tada on drži i održava i njegovom voljom obstoje, kako može zamisliti, pomisliti da je on subhanahu unećem od toga ili nešto od toga što će se kasnije raspasne Kaže također spada u vjerovanju Allaha, vjerovanje da je Allah subhanahu ta'ala blizu, i da on se odaziva kao što je spojio ta dva značenja u svojim riječima wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kad te moji robovi za mene upitaju ja sam blizu nije rekao ni reci ja sam blizu uđibu da'vete da'i idha da'an odazivam se molbi molitelja kad me zamoli fer jeste džibu li on yu'minu bi la'allahum yashudun neka mi se pokore neka mene vjeruju da bi upućeni bili. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom velikom podužnjem hadisu kad su ashabi preglasno počeli da izgovaraju telbiju. Telbija na hađu i umri, muška je glasna, a ženska je tiha. I treba učiti telbiju glasno. I oni su to bili shvatili da što glasnije. Pa su promukli brzo. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio im da stišaju, da olakšaju sebi, da malo smanje i rekao im vi ne dozivate ni ono koje je daleko, ni onoga koje je gluh, koji ne čuje. Vi dozivate onoga koji je blizu i koji sve čuje. I kaže, ovdje se je sam spomenuo za početak, inna leti tad'unahu akrabu ina ahdeku min onuhi rahilatihi. Onaj koga vi dozivate, bliži je nekome od vas od vrata njegove jahalice. Nijašu, deve i konje, i vrati mi relativno blizu. Međutim, Allah nam je bliži od toga. I Allah nam je bliži, kao što naš narod kaže, djake za vratom. I Allah nam je bliži i možemo reći od nas sami. Jer Allah kontroli se ono što je u nama, što mi ne vidimo i ne znamo. Allah hrani naše ćelije. Allah liječi naše ćelije. Allah kad hoće da dopusti da se te ćelije promijene, pokvare, pa obole. I Allah ih svo vrijeme nazire. Pa nam je Allah bliži od nas samih. I on je blizu. Kako? Svojim osobinama, svojim bićem je tamo gdje nas je obavijestio da boravi, da bude, da je. A to je iznad svega stvorenoga. kaže وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوبه وفوقيته ono što je spomenuto u Kur'anu i Sunnetu od Allahove bliskosti i njegove prisutnosti ne negira ono što je spomenuto od njegove uzvišenosti i toga da je on iznad svega fa innahu subhanahu neise ke mitlihi še'un fi džemi'an u autihi jer on slavljen neka je i savršen nije ništa njemu slično u svim osobinama to jest ako ti ne možeš da budeš ovdje i tamo ili ovako ili onako nemoj onome koji niko, nečemu nije sličan osporavati, zabranjivati, nego vjeruj وَهُوَ عَنِدْيٌ فِي دُنُوبِهِ قَرِيبٌ فِي عُنُوبِهِ On je onaj koji je uzvišen u svojoj bliskosti i najbliži u svojoj uzvišenosti. To može samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da fizički bude najdalje od nas, a da nam bude bliži od samih nas. To može samo svemogući gospodar svjetova i mi u to vjerujemo i ovako su vjerovali Adem i njegov umet, Nuh i njegov umet, Musa, Isa, Ibrahim i ostali poslanici i vjerovjesnici, njihovi umeti, Muhammed sallallahu a nehi vsani njegove sahabi i ovako vjeruju i vjerovat će uvijek jedna skupina do dana po ovim pitanjima. Na ovu kaže Kur'an, sunnet, arapski jezik, koncezus islamskih učenjaka, razum, instinkt ili fitra uređena stvarno za ispravnim vjerovanjem To jest svi mogući šarijatski dokazi. Pa ako hoće, neka vjeruje. Ako neće, nek sačeka sudji dan pa se uvjeri. Molimo Allah subhanahu ta'ala da nas učvrsti na pravom putu i poveća nam korisno znanje rad po njemu i da, da, da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje sjetimo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى